Kaixo! Kaixo! Zelan! Ondo! Tazu! Beno! Zerba! Beira! Esan! Entzun! Nola! Eldu! Biotza da! Biotza da! Azken giltu! Bigarren denboraldia! Antxeta irratia! Antxeta irrati! Eta silazi beiratian, Zerean! <laughs> Eh. Eh. <laughs> to me now. I've got a lot of bad things I wish that I had never done. Hey everybody, I got something to tell. It's what I learned from relationship. Oh, last time, to disco. Bueno, ongi etorriak, azken geltokira, bigarren denbora aldira Ongi etorriak bai, bigarren denbora aldira Berriz ere hemen gaitu zue asfaldiko bai, Asi gira bai, tesmadratzen, bai. ja Ja lehen programatik, eh, ja esmadratzen Nua bukatuko Ez que oso, oso, oso melodia, ba, polita jarri duzu, Marcos Bai, bai Da nortikan etortzen da melodia Nundikan, zein talde Ordenagaiutik hau, ez da gaiutik? Bai Bozgora joetatik bai, bai. Eta zein da sorrera edo? Taldea da, bueno Circuito elektroniko Esan, esan Esan guztu taldea Taldea da Real Big Fish Real Big Fish Eta beti esela mm. nondik handatoste Kaliforniatik Oma! Kaliforniatik berriro Justo nahi nuena Gaur markek eh, prestatu dela saioa eta Kaliforniatik etortzen dira ere bai. Huntington Beach Nondik? Hur, hur, hur, hur, Beach. Nondik? Jo, Huntington Beach, Huntington Beach etik Huntington Ez da inunda hon Gaixotasuna bezala, Huntington Huntingtonen gaixotasuna Ba, ez dakit Amairu eh, garen doktorezak daukan Orain, orain bigarren denboradia zidugulan ikustut behar bada Facebooka eta sare sozialetan gure Zera presentzia edo areagutu beharko nukela. Beraz, edo hasi <laughs> Edo ba, hasi Hasi Gure Facebooka gutxik dago Eta... Bukatu genuen lehenengo denboraldia esaten bidaltzeko mezuak gure korreora Ah, bai Ba, taldeak eta gomendatuz eta... Hainbat! Hainbat jasoitu du! Eta hori gara udatik eta atena betea hor Bai, bai, armi armaz adez betea Ez, bueno, egia esan iru... E, e, udan iru mezu berri jasoitugu Baina, bueno, iruak ziren ekipo de Gmail, eta da la bai. bienvenida bai. <laughs> Eta Esan bueno, cartas de despido, bakoitzentzako bat. De nada ba, Facebookan eman eman ba zera gustoko dut edo datsegit eh botoia diri edo, ez? Botea zanpatu ezazu, eh? Ba, sea, ba, puñoa itxita eta Bai, atza edo, ez? Hori Atz potoloa zera. Segira begira. Gora. <laughs> Espera, begira, gora. Na, Navegadorera begira. <laughs> Gora begira esaten ba, bai, gustatzen zait, gustoko bai, dut. Naiz eta bai. Facebooka utxik egon, gustoko dut. Hori oh, da, web 2.0 puntu ah. Eta, bai, esan, esan, bako, esan bai. Beti esan, ba, taldekin hemen daude, biarren ez mobile Eta, no, ba, esan dut dela, ba, Red Bull Fix taldea, Amerika Eska punk taldea da Eta, no, ba, ditu, ba, sorti, oin arte sorti dizka ditu Jode, Bai, wow, beraz, eh, jode, la hostia. <laughs> Jode, que jodo. Bai, lehenengo duten, miagetzen da, mabostean. Ah, baina berria dira, osea, que hauek como txurros atratzen dituzte diskak, ba, orduan. Ba, esan bai litzan. Bai. ba, da, bueno, izan du exito asko kanta batekin, baina, bueno, gero izan ditu baita kanta asko eta dizka asko, baina beti kanta batengatik esautzen saio, zaio, beti. Eta baita, itu, ituzte baita, kanta horri buruz, ba, behaiek letrak, eh, <laughs> esaten, ba, baituztela eh, diska eta kanta gehiago hori baino. Baina gara, fanak fana dira eta... Zer da, igual atrako zen esrek pelikulan. Ez, ez, ez antzun boom bat. Ah, boom bat, kanta bateko booma, ez? eta entzunko dugu kanta hori? Koltsoi gabe geritu gara berriz ere. Ez, ez, eh, kanta hori gero gontzungo. Baina bai, entzun dugu kanta hori. Ja, gara. Probabugi. zen dugu zelauta, gian izango zute ezaguna denak, ez da, neko ezaguna da kanta. Nola, nola da, markatu? Zelauta. Sell out. Mm, sell out. bueno. paper tonight. She said, but it's too late. And I don't remember what I read, don't remember what they said. I guess it doesn't matter, I guess it doesn't matter anymore. You're gonna go to the record store, you're gonna give them all your money. Radio plays what they want you to hear. Tell me it's cool, I just don't believe it sell out with me, oh yeah, sell out with me tonight. Record company's gonna give me lots of money and everything's gonna be alright. flipping burgers, putting on my silly hat. You know I don't want that no more. And I didn't ask when we'd get paid. Quit my day job anyway. Guess it doesn't matter. I guess it doesn't matter anymore go to the record store. You're gonna give them all your money. Radio plays what they want you to hear. Tell me it's cool, I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah, sell out with me tonight. Record company's gonna give me lots of money, and everything's gonna be. And I don't bad. And I know it won't be so bad. Cause the man said, that's the way it is. And the man said, it don't get better than this. No, no, no. So I signed on to the record company. They said they're gonna give me lots of money if I play what they want you to hear. Tell me it's cool, and I sure believe it with me, oh yeah. sell out with me tonight. Record company's gonna give me lots of money and everything's gonna be alright. Alright, yeah, yeah. Yeah! everything alright. Biko bibolin ez da daukago hemen Hogeita bost urtez klaseak hartzen, horreta horla <laughs> entzuteko Horrelakoa naiz ni <laughs> Eta ez entzuten, ez entzuten. Hemen gure una Bigolin batekin txapa ematen. Dorret <laughs> hilko haitu desafine horrekin. Unai, ze opinio zu kanta honetaz? Eee! Eh. <laughs> Eh, Nene melodia dela eta, ba, gustatu zait kanta bai? Bai, bai, bai. Jozatu kanta bioinin horrekin. Horentxe bertan. Ez, ez, ez, ez, venga. Utzi, utzi, utzi. Baz programara, jaztela... Programara guazen. Bai, bai, bai. Bueno, ba, esan duan kanta, sell out kanta. Bueno, bai. Sell out kanta hartzen da, ba, bi, eh, bigarren diskoan. Lehen diska ez zuen, ez zuen izan arrakasta asko. Ah, ez gira zi horrenak eren. Ez, eh, hau da, bigarrenean, baina jo gara, bigarrenean daude, lehenengoko kantazko nola zen izan ha. oso ezaguna ba, nola remasterizatu lau zerbait Berri egin Bai Eta izan zuen sekulako harrakasta Izan eh? duten ba Eta izan datekoa ubi jartzen zuen mendika <coughs> Moi bai Nik ez ditu ezagutzen <coughs> Vale Ordu nahi beste ez izan eh? Eta nik entzutu punk rock eh, Nazkagarri Kaliforniar hori oh. Así que Bueno, ba, diskontakoa, bueno, aukatuko du bi, bi kanta, bat entzun duguna sell out, esan duen bezala, ba, harrakastatxoena, eta bestea, ba... Klaude obra, tan nemen <laughs> dikan! Daleko el martillo! el martillo de mat... Eh, Prrrr! Venga. Vale, eta entzun du, ba, biharren Daren kanta, dela She Has a Girlfriend Now Ta kantaria da Monica Powell Kantantea... Monica Lewinsky, kantantia Ez, Monica Powell, eta ez bere herria no ezaguna Bai, eta zo ezaguna ez auten dutenen artean Hoi da Eta gaude, hartatu? Bigarren ean, karo, karo, orztu Ez hemen eta... Bai, eta erramintak Harriko du gordoan, bigarren dizkako ze kanta barkatu? She has a girlfriend now She has a girlfriend now Bezpista Monika Pauen kantatzen ere Hey, shut up I'm not into that I don't like boys I told you that before She has a girlfriend now now. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She said, guys don't do no more for me. You never loved me like I wanted you to. You never loved me, no. But I said I loved you baby? What do you want me to do? What do you want me to do? She said she found someone who's gonna hold her hand. She said she found someone who's gonna understand. She don't need nobody to be her man. She don't need nobody to be her man. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She has a girlfriend now. She said, Guys don't do no more for me. Bueno, ba- biharren entesikako kanta, bueno, biharren kanta jarri duguna Sijas a hau gure koltsoi bezala jarri dugu Bai Zungo da, Melodia pixka gustagarria ez, ba, eska Gustagarria ez Lasai, ba, bai, lasaiagoa.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 Muy pronto en sus bares. <laughs> bueno, ba, guaz ba, behin irugarren diskora, dia ze azkar guaz, ez? Mea biatzen da, lau eta emesortian, ateatakoa. Ta da, why, why do they rock so hard? Zati, jote dute, hainbeste... Hain gogor, ez? Gogor, eh. roca, roka, ez? la zerbait. Eta, bueno, ba, aurreko diske izan zuen sekulako arrakasta, ba, izan zen un frakaso total. <laughs> Eta, bai bai, bai, bai, bai, baina zergatik, diska ez da una edo, edo moda gauza izan eh, zen? diska, moda, ez da, dena batu zen, eta... Ba, oberen entzute izango dugu. Eskak jo zuen... Eh... Ba, goraka da. Bai ez, pixka... Pasatzen goraka da hori, eta gero izan zuten. Oh. Hori da. Ah, eh, o te renuevas o mueres. Hori. Eta <laughs> hono, ezin, Nusa renovaran. Eta da, justo goltxe bukatzen da, eh. Ba, justo txabatik ez ditut... Nik eh, bi mila garen urtean entzuten dako taldeak, eta... Etze duen beraiek, hor, en el edo epice... Bai ez, baina, hau, marka ekarri, duelako, baina bestela esan nuke zuekarritako taldea dela. Eh, niko niko zuetek eska taldikan, eh? Ez, baina, bueno, ekarreko duzu. Ez dut uste. Bueno, bueno pixkat eska talde, hau bukatu behar da. Da, ekarri, ekarriko duzu, eskatalde hori lasaia dena... Ah, Matt Cadiz. Hori, mat Cadiz. Hori ekartia Marcos, eh, gustatzen zaila hau. Nik ekarriko dut beste bat oso triste bukatuko duena. Bai, zein? Zein zan. E, eh, datorren astean jakingo dut eh. Aha, uh, rengo, uh, rengo astean ikusiko dugu orduan. Oso taldeak oso eh, amaiera triste aukidu. Ha, ah, bai? Beno, oh, beno, ba, hor guztendu dugu pixkat suspentsea eta... Eta horrengo astean ikusiko du baina, bitartean... Bani untxia! Kanta! Nye, nye, nye, nye! Ezkate pika, Bitartean ba, lehen esan dako kanta jarko du. Pxiez fan murtau eta... Beste gabe gabeko diskatik. Bai. Ikusiko dugu, gero itzen dugu, luze. Bai, luze eta sakon itzen Hori, da kantani buruz eta mm, ikusiko dugu, zergatik. Bai. Ordoa. Bai. I've got the measles, she's got the mumps. I'm sick of waiting by the door in case she comes home. You won't believe it, but don't you wanna know? I let her go, but I can't let her go. I don't wanna hear it. I'm singing too high tonight, I'm gonna lose my voice. I heard her on the radio, don't wanna sing along. She used to be my girl but now she's famous She used to be my girl but now she's famous She was just so sweet now that boy at her feet She used to be my girl but now she's I the muscle and she eats the Bueno, oroki usute kanta hau, oh, she's going to be my friend Ba, neri... Oh, no las encanta? <laughs> <laughs> Eta, she's famous now Ba, ba <laughs> izango zen ja, ja. <laughs> izango zen berra da moda kontua, ez? Zeren e, kantone jarraitzitu zitu pixkat lengo kanten bai, bai. bidea edo ez da bereziki bai. Neiko berdina da, bueno, berdina Bai, bere bidea jarraitzen du, eh? Bai, ez? Bide berdina bidea jorraitzen, jorratzen, jorratzen, jorratzen, edo jarraitzen du <laughs> Jorratzen jarraitzen du hori... hori... Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Bai, hori... E... Jarraitzen, jasane, jasandeko, jasane zizko jasana, jorretu. Hori da, egin pixkat eh, figura... E, literario bat. Literario bat, edo, ez? Bai, da como, zertu zunean, guerrero agerrido, edo, ez? Guerrero agerrido. Jasanek jasandako, jasane zizko jasana, jasane zizko da. Bai, hori... E... Bai, bai. <laughs> Bai, bai, bai, bai, hori dira Bai, <laughs> toman posako Toman posako Bo, ba, hori zer dutzen zaitu zuei kantau Ondo, ne urtatzea talde hau, bertakit. Bueno, baita da pixkat esaguteko talde hau, ez pixkat. Ez duk ez zeuten ezaguna, ez? Ke ba, ez nuken ezaguna, eta zein da zure gugein guztien zaizun diskoa, zortzi horietatik? Ba, lehen jarri duguna, bigarrena. Bigarrena? Bai, ne urtatzea. Eta Neri guztatzea zita azkena, dago bastante ondo. No, da, kaizena azkena, Dragons of the Heart, edo. Ez. <laughs> ez hori asierako izena izan behar zen, baina azkenen aldatu zuten, muri. Real Big ba, Fish. Ba, ba. Da, eh, Lion, Lion Com in the Dogs. Com Dogs. Candy Coated Fury. Candy Coated fu Fury. Fury. Candy Coated Fury. Oh, yeah. Hori da, ba, disko hori gustatzen zari pilla ba, ba, zera bigarren kanta, she's going to be my friend. Ah, bai, bai, bai, bai. arrazoi duzu, gero entzungo dugu. Bai, konfunditu naiz kanta hau beste horrekin, bai, iguala delako. <laughs> eh, Ez zukitu kablea esati <laughs> entzuten da... Bai, mozten zaizu bat zuten entzutu... Interferentziak hemen gaude... <laughs> Tono, ba, guaz, behin laugarren diskora, cheer up! Cheer up! Bimia eta bigarren urtean... Cheer up! Anima zaite! Hoi da. Hmm. Animatu eta... Eta zein ba- da zuretzat, Mark, eh, diskarik pixka txarrena edo gutxin gustatzen zaizuna? Txarrena! Bueno, gutxin zaizuna. Bai ez dakit. Eh, ez daukazu berezik igual... Ez, ola, txarrena, txarrena, ez dakit. Onena, lesan dizuan hau, txarrena, ez dakit. Txarra asko da ez. Ez, ez. Ko mola, ekarri nena talde bat. Entzungo dugu, bai? Ez que, taldeetan... Disko baino ni uste abestiak hola direra. Ez que, ez, disko ontan txirra kanta ondo baino, ez baitu iru, biru kanta hon, baina besteenak, netzako ez dira honak. Ja, hausak entzun gu cheer up. Bai. Bale, ba, ordua. cheer up, animatu, venga. Cheer up, kanta. Cheer up, kanta. much you can do. bukatu da. <laughs> Ba, hau igual entzun dugun kantetatik e, gehien guzti dut zaidana da. Bai, zait. Entzun, bueno, ikusi dugu, ba, disko hau, ba, kritika edo aldetik, estatute, ba, disko aserrena edo... Eta kritika gehiena akana behin letretan dela. Aha. Ta, baina, bueno, dauka, daukala, ba... Aldi alaitasuna, ez? Bai. Hau oso Eriko Ah, bai, eta hori zuretzatuna edo txarra da? Ba, grinda izarra, ba, hobeto, bai. Hobeto. Hmm. bueno, Baina bueno. horrak ez duen izan kanta hona denekan Eta zu, Mark? Nik ez dut laket. Zu, zu laket? Ah, beno, beno, beno. Pegadizoa edo. <laughs> bai, katxi edo, ez? Gustuetarako kolore asko daude. Aleno esan duguna, esan duzuna e, gerrora gerrido eta be, jorratu... Bai, bai, bai, ba, bai. Horren figura literarioa aliterazioa da, orain mogoratu naiz. Oso ondo. Aliterazioa. Oh. Ala edo tiko zorion txu, zu ez batzea zorion txu. Haze moralita Bai, ze... Oh, sakon. Bai, zera, nire enbiatz ni minu du. bueno, ba, Eta ba, entzungo dugun kanta... Don't start a band, ez don't... hasi talde bat. don't start a band. Zer, nire ustatzea kanta hau, ez eh? eh, nahiko pegadizoa eta... Arte irutzen zuen zuen. Ordoa. Band, oh yeah, yeah, yeah. hate to ruin the magic. I hate to kill the dream. But once you've been behind the scenes, well, you'll know just what I mean. You might think that it's cool to get up on the stage and play rock and roll your heart and soul. But when no one shows up and your songs all suck, and there's no applause and no flying cross. No, cause we'll scream for you, and no one's gonna sing along with you. Don't start a band, nobody wants to hear, nobody don't start a band. You will be so damn terrible. They will think you're shitty and bland. Don't start a band. Oh yeah, yeah, you won't get paid. And you won't get laid. Yeah, yeah. even if you make it all the way to MTV. I don't think you can take it, all the bullshit and the greed. Everyone is so fake when they shake your hand. And they kiss your ass cause you're making cash. And the business end will turn every friend to an enemy or you will see. They'll turn their backs and they'll be gone. Faster than you can say, what did I do wrong? Don't start a band. Nobody really cares, nobody understands yeah. torn, frustrated, and the fun just disappears. Nobody Neri hau, eh, behar bada, orain arte gehien guztatu zaidan kanta izan da. Bai, bueno, lengua <laughs> guztatu zaidu, baita... Hau gehiago, eh, bizkat... Neri guztatu zait introkoa. Introkoa. Intro, intro irabili duguna, hori zen guai. Hori zen, what are friends for? Zertako diela unak. Toma! Bai. Eta ze dizkakoa da? Ba, da dizkontakoa. bera, bai. Ah, bera, egusten. Zaten ez jarri hori, tio. Ez, ez, ez, ez, eh, txone. Espiatu bar. Loading, loading, loading, loading. Fatal syntax error. Control al sub. Ha dado horrengo diskakoa. Horrengoa. Presentatuko dugu gero. Ta bosgarrena ja, ez? Ah, bai, e, oiga, bosgarrenean. Aha. Horrengo ja sigarrenekoa. Bueno, ba ordu erdi egin dugu. Bai, ta. <laughs> Ta, ba, bueno, erdiango denez ba Este bai, parentesi do KitKat bat ingo dugu. KitKat hartu, hartuko nuke KitKat bat orain. Bai. Nik Twix. Twix Leon. Leon, bai, Twixak eh, ez dauka karamelua edo karamelo bai. edo zerbait. Bai. bai. Beti. Bai, eta KitKat ez da estakaba. Ez karamelua ez dauka KitKat, KitKat. Ah, ba, kagailetak. Ni chocolate o gustilla me igual. <laughs> Ez ez gustatzen chocolatea. Ez. Ez. Eh, jo marra zerbait egin kombinatua, beste latik gustatzen. Eta ez txuria ez beltza, ez? Ba, txuria bai. Txuria bai. Bai. Nei txuria ez Tu, tes? Neri bai. Nik Laket. beltza, nik beltza. Da, beltza hola aldo crunch. Oh, cruncha. Kras, kras, kras. Bai. Hori da hona. Nik beltza normal edo kon kras, kras edo gabe, baina gustan ez pilloa beltza. Beltza bai gustan zaizu esan duzu, orain txabertan esan duzu. Beltza ez, zuria. Eta beltzak, crash-crash baldin badauka. Edo crash-crashekin. Ebidez, eh, Twix, talako movida horiek, eta katela karamelo talakoak. Karamelo, dire, eh? Bai, bai. Neri Twix ez zait gustatzen, karamelo eta Twix, ez... Marx, bua, Marx era bai dago eta hostia. Dekit kat crunch eta hori bai. Ba, ordoan bak ez dute, eh? Emante ez bat bai. <laughs> Sneakers Bai Amerikan bat segon bat zela sneakers, tio Ze hona segon, bai, ostra emaita emate dute sneakers Bai? Bai, Suena. bai Suena Que grande, tio bai. Sneakers, baina garestia guai izango da Snickers? Bai. Bai. Nik ere jan hori. Oh. Ah. Apento mani joala gastatu batuetara, jareko naiz negro de comida basura. Ekarri zerbait. <laughs> Dunkin Donut, buah, pff. Ekarriko dugu zerbait, eh? Iritsiko naiz a NY eta Y-koa. No, hostia, eh, Kentucky Fried Chicken. <laughs> Buah, Kentucky Fried es. Chicken. grande. Eh. Que asco. Un, con el bol de esto de patas. Para para <laughs> gara joan ginenean, hartu gane Kentucky Fried Chicken batea, hartu gane menu bat, bueno, menu, eh, eh, ese el mejor customer en tu vida. En mi vida, man, <laughs> buah. Que as... Eh, man, ma, ura da tratas, dago urik. Ez dago katxarro agua jartzeko ez zegoen. Ura, ura, ura con gas, ura beti. Ura zertarako, pragan ura zertarako. Ja, ura, ura, bai, gartzet ura eta beti gasarekin, beti gasarekin, esan bat zegoen. Gaseus. bai. Soda. Bueno, bueno, ba, kitkat, tonetan jarriko du ba, bat bertxio bat, Taldea egin zuen bertsio bat, ba, kanta esagun batena, A Take ver. On Me. Zein? Take On Me. Zein da bertsioa? Take On Me. Ba, eh, onen abura. Eh, taldea da, aha. Aha. Aha. I presume it's on my hand. Ba, taldea da, aha. Aha. Da, da, da, da. Ba, aha. Norvegiakoak. Ta, miatzen da, lau eta... Ah, laukoak ah, ah. uste dira da bai mehatu nara laukoak da da da da da da I'm okay. Take on me. life is okay. Say after me. Well, it's not better to be safe than sorry. Take on me. got to remember you're shying away. I'll be coming for your love anyway. Take on me. oso kanta ezaguna dela eta bueno, ba, nahiko bertsio E, bueno, entzute txua edo egiten dutela Ona, talde... ona esan ez Ona, bai, ona, baina bueno, ez dena originala ez dakit zer, zer aportatzen duen kanta honek berri e, originalrekiko, ez, zuri? Ba, neri esan, esan beharra daukat ez zaita asko gustatu Ez originala eta ez hau Ez da zine guztu, originala edo hau? Ba, ez da bat ez da bestia Zure... Ba, demagun orain hil egin behar duzula eta bat aukeratu behar duzula. Hori da, demagun orain... Zein. Gelitu da superando con silencio eta dena. Zein. Zein. Eta zure Mark? Ni, bigarren ezkera, baina entzuten dut eh, lehenengoa eta eh, itzen zait oso sosoa edo... Sosoa, bai? Bai. Ondo gongo zen originala jartzea. Mhm, bai. buruaten ah, zait... Ez daukagu gero agian. <laughs> Bai, hori. Bai. <laughs> Gure databasean, gure database erraldoi eta mardulean behiratuko bai. dugu. Programazioa sartu behar dugu. Kukubiltxoen laguntzarekin. Hori da. <laughs> bimila horriko gidoia. gidoian ikusiko dugu. Gidoia, hau gidoia, rekord! Oh, hau gidoia! <laughs> Bai, bai, bai, noski baietz, eta gero jarriko izu, baina Berba bada... behar lehenengo jarretuko dugu urrengo diskarekin, ez? Bai, bai, bai. Bai, bai. bai. Seigarren aia, Bai, monkeys for nothing and the chimps for free. <laughs> wow. Joder, Oso luzea. Bai, bai, lehenengo, zela, nahiko luzea. Bimila eta zazpikoa, nahiko... Lehenengo... Mira zazpian no creo si suen eh, Fórmula 1 Raikonen. Raikonen Raikonen zure Eroia Zuzan izu zenen zure Eroia Zure korrikalari kutxunetakoa da ez Bai bai Korrikalari eh, esan eh, edut eh... Bai bai Pilotoa eh? Bai <laughs> Raikonen da un dios Jainko bada Jainko bada Baina urten irugarren edo ez Irugarren doa Momentuz Momentuz Saio bat eratzen denenako agian ja Zenbat, kar, zenbat karrera falta ir, eh? Sei uste dut Bihar badago Bai Japonian. Japonian, eta guztien zaizu... Zirkuitoa, bai. Bai. Bai. Ta fijatu, fijatu anisa anticipatzen zure galdera guztietara. Bai. Zinik irazu zen bimia zazpian raikonen. Eta zuri, Mark? Guztien zaizu japoneko pista? Ez dut ikusi, ez nez egon. Ez nik ez da. Suzuka? Nik ez da, ez da. Suzuka. Suzuka? Onda, kompainaren propitatea da. Sushia janeko uke hor Ni jango nuke eta koiak Bai ez, bai. pierdari fretxikenekin Zera <laughs> Oia bat etortzen zaizun entxalada prefabrikatu bai, bai. Hori ez? Ez que nola jate zuten salada dako leku batean, tio? Ez que da ez zen entxalada, zen Ematen zuen nola Kanonigos Berde hazen, baina hori zen radiaktibitatea zuelako eh? <laughs> Ez que ematen zuen entre lechuga, asa Bai, asa, ja, asa Asa, asa, Ta... Baina hori behiratu eta buf, ezin zen nukan. Buah, eske... ez, ar, duruten bi goiaraka eta Ura, ura nahi duta ez dago urik. Eta bueno. Ura! Ura! Ura! Eta bueno, ba, hemen jarriko kanta Anor de Imparadaiz. Imparadaiz, eta bueno, jarri biatu informazio kanta ikus, eta letra edo ikusteko. Eta, ara nite sorpresa edo dela bertxio bat ere Ah bai Phil Collins en bertxio oh, eh, oh, Phil Collins, tipo da ona Ah, jareko gordoan Another Day in Paradise Phil Collins en bertxioa street. Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Stops to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice. Cause it's another day for you and me in paradise Oh, think twice Cause it's another day for you You and me in paradise Just think about it Think about it Just think about it She calls out to the man on the street He can see she's been crying She's got blisters on the soles of her feet she can't walk, but she's trying. Oh, think twice, cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, cause it's another day for you, you and me in paradise. Oh. Is there nothing more anybody else can do? Oh Lord, there must be something you can't say. You can tell from the lines on her face. You can see that she's been there probably been moved out from every place. Cause she didn't fit in. Oh, think twice, cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, cause it's another day for you, you and me in paradise. Oh, think twice, cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, cause it's another day for you. You and me and Mira, paradise. think about it. Just think about it. Think about it. Just think about it. bueno, Bueno, izan du hor, bueno, koldok, koldok, e, eh, koldobikak eman zuen bere iritzia kanta buruz, baina kikildu edo koldartu kikildu, da. <laughs> E, zein jakin, igual dakazu hori, eh, mobian. Ba, nire, nire guztu dut zei kantau, eh, baina nire bertxioa den ez dakit originala Phil Collinsen originala ba, asko entzun dut kantau, egon nahiz oso di zen I love you I hate you I love you I hate you sartu direnean guztu dut zei gai Bai, nire guztu dut zei bai, txakur batek indula, ah, kanta <laughs> au, au, au, au Ez, bai, baina guzti dut baina kala, original entzun beharko, ez? Phil Collins Hori egian bukatzean, beste abezela Egian bukatzean <laughs> Beste va Bale, <laughs> ba, guazen orain eh, Eta bertxio ez ari garena, ba, horrengo diskan Ba, horrengo diska dena bertsioak dire Ba, azkeneko, azkeneko bikanta bertxioak izan dire, así que Ba, eta irugarrena eh, Jarraituko dugu Bai, Eta saspiaren diska da Fame, Fortune and Fornication <laughs> Mimia eta ah. garen Bertxioak jorratzen jarretu Ah, hau ez dutzen dut, Monkey Man, hau da Tutsan de Maitalsen bertxia Tutsan de Maitals, rigiko Baina te digo, tio, famatuak Rigiko leyendak dira Leyenda. Oso dantzagarria da, hau ez Oh, oh, oh, jarri, jarri ba, ba, ba, Bueno, originala Ez dakit nolako izango den bertxioa Ba, zutani ba, dantzatuko dugu Ba, hau entzute, ba, hostilal batean edo Astelen batean. Well, ba, Animatu eta dantzatzera eta animoak gutxi. Monkey man, tutsan emaita zenbertsioa. Ai, tell me Oh, you're not big monkey man Ai, ai, Devil tell me, I've the big monkey line never saw you. I only heard that you were hugging up the big monkey man. I never saw you. I only heard that you were hugging up the big monkey man. It's alright. It's alright. Never tell me. Hugging up the big monkey man. It's alright. It's alright. Never tell me. Hugging up the big monkey man. Now I know that. Now I understand. They're turning the monkey on me. Now I know that, now I understand. They're turning the monkey on me. Aye, aye, aye, aye, aye, aye. Them will tell me. Coming up the big monkey man. Aye, aye, aye, aye, aye, aye. Them will tell me. Coming up the big monkey man. I'm the monkey man. Right on time with the monkey boy. Yeah, I see the mob, he bought a white rat He rings on his finger, bells on his toe He sing a little song wherever he goes Cause he's a monkey, he's a monkey man Really, really, really, monkey man. Yes, he's a monkey. He's a monkey man. Really, really, really, really monkey man. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Yeah, man, tell me. Oh, yeah, that's the big monkey man. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Yeah, man, tell me. listo. Ni ez zait utzan den baita zen diska bat daukat. Non utzan den baita zen azkeneko ah, disketako bai, bat bai. bere zera kantarik famosoenak edo entzutetsuenak e, jotzen ditu beste artistatzuekin batera, beren artean Manu Txau dago batean. Ah, bai. Bere jostailuekin. Daoren artean <laughs> Monkey Man, eh? baita. Baita, bai. Monkeyman <laughs> bai, jotzen du. bai, Monkeyman jotzen du, bai, gonbidatu batekin ere zen horitzen zein den. <laughs> Bat, eh, Monken agertzen den country jolea. Ah, Willie Nelson. Bai, hori, hori, hori, kanta hori jotzen du, ez hori ez, baina beste jotzen du... Willie Nelson da lehenda bat. Bai, bat usan den baita beste bat, eta biak batera ditzen dutenean Kapitan Planet. <laughs> eta oso oso da, igual nire favorituena. Ba... Ba, batera, ba, guaz ja azkeneko dizkara, eh? Toma! Zema denbora galitzen da? Eh, asko. <laughs> Amabi minutu. Keba, keba. Buh! Asko. <laughs> Buh! Buh! Buh! Buh! Udan ate dute, diska hau bainera. Bo, udan eta dituzte diska Badakite bukatu behar dela mundua, torren zen dute, ah, baina, ah, jende hilko ah. da gure kantak entzuten. badakite bukatu behar dela mundua, eta horretzen ah", ah, ah, ba. dute, eh, <laughs> diska bat aterako dugu. No, bukatzen da, azaroan edo, no, no. Abendoko gaita bat. Abendoko gaita bat. Abendoko bat. Abendoko gaita bat. Abendoko gaita Eh, mierda, nahiz gauratzen no duen jak esparro, eh? Baina fumar, drogarme y follar todo lo que pueda. <laughs> Eso, bueno. Beno, entzungo dugu orain azken diskako kanta, ez da... Ba, eh, pixka dola. Everyone else, else is a... Is an asshole. Every Everyone else is waterfall. an asshole. Tagoazen entzutera. Hori estu gontzun lehen? Eh, hori ez da huez ez da, ez da, ez da, ez ez da, hau, entzungo duguna, ez, ez? Ez, ez, da, beraiena. Bueno, azke... Bertxibendazko azke... kotara nio gaude. Bai. <laughs> Ordua, kanta originala. What the fuck? else is an asshole. I try to forgive, I try to live and let live, but everyone else is an asshole. And everybody else thinks of no one but themselves, and no one wants to help cause they're all assholes. And every friendly chat is a knife in the back, or a sneaky attack waiting to happen. is an asshole. I try to let love rule, but I feel like such a fool, cause everyone else is an asshole. And they're out there even now, trying to mess me up somehow. first, cause worse has come to worst. Everyone else is an asshole. Well, they put the blame on me, pretending not to see that I just want to be free from these assholes. Well, I couldn't take that shit, so I tried to deal with it. And now I look a bit like an asshole. I tried to be nice, I tried to live my life, but everyone else is an asshole. I've tried to overlook And I've tried to close the book But everyone else is an asshole I've tried not to talk shit But I just couldn't help it Everyone else is an asshole They called it assault But it really wasn't my fault Everyone else is an asshole ekartzen ez, azken diskatik eh, udako diska, kandikotet Fury, eta ba, esan zen bezala hainbat alditan ez, e, kantan zehar, ba... <laughs> Exclusive footage, you Bai. Everyone else is an asshole. Oh, entzun dut kantan. Ah. <laughs> Bai, edo edo bai, bai, bakarrik, bai, bai, bai, bai, bai, Zer hau? Bueno, neko repiti... repiti Tikakorra edo, eta zuretzat? I think this song is a fucking asshole, man. oh, <laughs> man, shark attack. Ah, shark attack time, baby. What's up, playa? <laughs> shark attack time, baby. Osa, zorretaz igual ya duela marri jabete, edo, ez? Zein? Hori txiste horretaz. Ah, pues igual, bai. Joder, no pasatzen den denbora, eh? Bai. Beha, erai jarriko dugu bertxio, bueno... bat, eh, Originala, eh? Olea, ja. Ez que lehen zuen take on me, <laughs> ba... Rally Fish, bo, talde honen bertxioa eta jarko du ba originala. Ah, aha, aha, ah, da da da. Da da. Ah, chimon, no, no. Hasta diferencia zen gustatzen zuen gehien. Hau bestea, a ber, a ber, a ber. deitu edo Facebookean jarri edo... Bidali korrela, mensaje, akse, hostia, jarri genuen lengo demoraldia bidaltzeko, eta atzeroten bidali ezta bat. Ezer, ja, joe. Eh. Jumien korrela, eta atzikoten bigiratu ez tazken geltokikoak. Ezer. Eta seku. Eta antxeta iratetik ezer, ez da? No ya, es está nadie. Chete, gracias, está si yo hace Ibenea, o sea, curístico maite inorre. Ya, bueno, hor da originala. Ba, ba, ba, ba, Arti saioa bukatzen goazpizeaka Neri esan bera dukat originala gehiago guztu dut zaidala bertxua jo. Bai, bai, ez duan ezi jarrakan Neri guztatu zait introan jarri daguna Introko abestia hori? Bai Bai Ah, bai, ba ez nezo dutzen nolakoa zen Nire ez, baina gustatu zait <laughs> Gomuta edo, ez? Gustaren zaizula, ba... Ez da egiz edizkoko esan duzula, zela, bost edo... Zaspigarrenkoa Uh, Azkena, mm, ez. Lo dudo. Ah, ez laugarrenekoa. Laugarrenekoa. Zai, zeigarren izkokoa. Ez, lai bi, bat. Oh. Lau, <laughs> iru. Bi, Bingo. bat. Uste berrio! <laughs> bueno, ba, pixkat, koltsoi gisa orain nagurtzeko, lehenengo bigarren denboraldiko saio hau, jarriko dugu... Ze se jarreko? Monkey Man. Monkey ah, bai. Monkey Man, man. tu tsan lasen Monkey, Monkey Man. Monkey, Monkey, Monkey. Monkey, Monkey, Monkey, Monkey. Bai. Ta bai. honekin agurtzen gara. Honekin agurtzen gara biharren denboraldiko lehen saioan. Ez... tu tu tu tu tu Azten gel toki Azten gel toki Azten gel bai, bai, bai, toki Azten gel toki Tren eh. eh? baten eta horrela Eta horrela eta pareta jotzen eh? kukera bai. Golden Apple Quartz Eta Golden Apple El Terzo Kukera bai. <laughs> ditu gau pasak Beno ba, onde izan eta horrengo azte arte Horrengo azte arte do. I only heard at you hugging up the big monkey man. I see no sign of you. I only heard that you hugging up the big monkey man. He's not live. He's not live. Them a tell me hugging up the big monkey man. He's not live. He's not. Live.